Príjemný dobrý deň, prekrásna zvučka práve odštartovala reláciu na všetko je liek a vy viete, že na všetko je síce liek, ale nie pre každého a nie vždy. Tak vás vítam a som rada vašej priazni. Tak znamená to vlastne, že v štúdiu so mnou je Katka Subotič, Boris Subotič, vítajte. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Moji milí, máme tak veľa listov od vás, naši drahí poslucháči, že dnes sa asi budeme venovať celú reláciu vašim listom, postrehom, telefonátom. Tak začneme hneď, aby sme vás už neobrali, lebo vždy začneme s tým, že dáme listy a potom sa k ním dostaneme až neskôr. Tak, poďme do toho. Katka, čo ty na to povieš? Dobre, takto máme e, otázku od našej kolegyny z praxe. Milá Katka a Boris, mám na vás otázku. Čo si myslíte o moxácii 36. bodu dráhy žalúdka a či je vhodná u onko pacientov. A ešte, či by ste v niektorej z relácií neporozprávali o ochoreniach hrubého čreva, ulcerózna plus... Ulcerózna kolitida. Áno, divertikulity. Vlastne vredy, vredy žalodočné. Mhm, mhm, mm, mm, divertikulita, tá, toto sú, to sú v podstate také ako keby... E, balkóny. Áno, balkóny, také balkóny alebo vrecka, vrecka e, divertikuly, ktoré sa mm nachádzajú na tom čreve. Lebo toto je divertikulitida plus vplyv meridiámu plus Veľa pozdravov. Ešte k tomu? Ten meridian plus bol ešte k tejto otázke. Áno, to je v podstate no. aký vplyv, e, lebo tuto pán doktor to objasní, určite vie, čo tým autor myslel, ale, keď sa to pýtal. Ale hlavne aj povedz aj o tom, že čo je moxácia. Veľmi rád. No. E, ty máš e, veľa dedinčanov, ktorí chcú zarobiť nejaké peniaze a chodia do určitých e, lívada, alebo neviem, ak sa to povie. Lúka, lúka. lúka e, rozprávam v Číne, ja? a tam berú palinu. Mm-hmm. Nám berú palina palinu, a palina obyčajná. Palinu obyčajnú, to je dračia trochu iná, ale dá sa použiť aj, aj tá, tam. Dá sa, dá sa. Tá má nejaké iné specifické e, účely. Ja viem o paline len toľko, že mala by sa dávať do jedla vždy štipka keď má nechutenstvo človek, že aj u detí spôsobuje... Môj deduško že... žil 99 rokov, na 100 za, dát, na rođen, na rođen den išiel do do dole, na do podzemia, do podzemia. A chceš povedať, že na narodeniny ho pochovali, to chceš Počkej, povedať. všetci vedia, keď poviem, išiel dole, do podzemia. Nie, lebo my chodíme hore, takže vy, <laughs> to máte inak. U nás ideme do neba, takže lietame všetci hore. A stále, Ale 99 rokov je naozaj a dosť. A bol lucidný do konca, iba zaspal a koniec. A vieš, prišiel a som... A dával si palinu? Áno, prišiel som k nemu a pýtal, aj hoď, chceš ty? A pýtam, čo skúste, ja poviem, pa to je palina, to je horké ako. Áno, to horké. mňa drží. Aha. To, keď to by som nebral, Lebo tá horčina som... pomáha na srdce. Pa, áno, presne tak. Všetci pomyslia, áno, to je pre žalúdok, ne, není vylúčené, lebo uh, keď ty tako dáš horce srdce, začne trochu viac pumpovať a spojeno je sa žalúdkom a tam potom Rýchle rôzne, rôzne fermente a kyseliny a všetko. Yes, všetko a to preto povieš, o, to je aperitív, ty bol veľmi dobrý, keď Katka to vie, ona nekedy si vypije horčici list ili tako nečo. Ja, gorký list, to je zase, horký keď pôjdete list, do Srbska mm, na nejaký výlet, tak si môžete v reštaurácii objednať gorký list. je to v podstate zmes nejakých tých horkých bylín a je to práve, nie je tam aroma, takže ak ste na to alergicky, tak to nepite. Aha, tak. je tam nejaká silná vôňa. Vieš, čo je to práve, lebo majú, e, ešte aj Chorváti majú e, druhú verziu, to sa volá pelinkovac, ale vzadu, keď to vy otočíte, tak je tam napísané, že aroma, takže vy aj keď ste alergicky na palinu, ale vypíte, jete chorvátsky pelinkovac, aspoň ja som to skúšala, ja som s tým nemala problém, ale niekedy som citlivejšia na toto, tak keď vypila som ten gorký list, tak som sa začala škrábať. Oj, oj, no. Môže Vieš, to je byť. také individuálne. Áno, no, áno len tá raz palina mám, je pre... U niektorých ľudí palina spôsobuje vlastne alergiu. To no, znamená, tak, ale na to, to. Zna, vrácme sa naspäť trochu do Rikica. Vďaka tomu, vďaka podpory srdcu a žalúdku, slezenia pankresu, to mm-hmm. je mhm. to. A, tenko, a tenkom črevu, lebo otázka je aj tu o tome, on žil dosť zaujímavé, bol stále na nohách a stále bol šach. Pohyboval sa, pohyboval. Karty hral, šach, dakle, mm. živil A teraz ti Číňani, kad zbierali dosť toho, držali to tri roky u nejakým priestorima, ktorý, ktorý boli sušili, sušili i tak dalje. A potom, keď to urobili, tieto firme, ktoré to robia, urobile s prešom. Tlakov, slačili to. Prešom, a omotali ako, ako cigara. Áno, presne ako sa robia cigare. Aj e, tak to vyzerá, keď Cigare, si moxu, boxu, tak je to ako keby ste si cigaro spali A teraz, keď to e, zapališ, jedna šibica, jedna ta e, štrajhelce, nestačí šibica. Je zápalka. Zápalka. nestačí vždy, niekedy musíš aspoň Dlhšie, dve alebo tri, aby to chytilo, dá, aby to chytilo. A potom musíš dostať <laughs> fúkať, aby sa to rozjelo. A vtedy, keď to príde Je na plamen, príjemnej vône. vtedy e, existuje dva smera Eh, jeden smer je voňavka, to znamená niečo dali, aby nesmrdilo tak silne. Mm. Inač pozor, inač moksa vie dosť smrdit. A, vonia. Eh, Degus, inak, degustibus no. non disputandum. A teraz, a teraz ty máš, že dim no. není dobrý pre pečeň. Aha ali Dim Mokse není tako zli, on, on je čak i dosta dobri. Mm -hmm. A teraz, kad je, už imamo tako jednu tampus cigaretu, prídemo na mjesto ktoré chceme, a napríklad Zuzan Lee, alebo ST36, a stavimo mali prst na kožu, a cigaretu tu. Áno, mošu. maliček. Takže, Kolmo na kožu dáme maliček. Takže e, tu je e, žár a keď ty to zobereš takto, nemôže sa stať, že popališ. Áno, keď tam máš ten maliček, on ako zabranie tomu, aby si prišiel takto moxou blízko, ano. že by si spálil niekomu Je to kožu. brzda, graničník. Ale ty si mi raz rozprával, že tam až by mal, ale to sa týkalo kozmetického využitia moxy, že vlastne sa tým dajú odstraňovať vrázky, lebo že keď prídeš až tak blízuli lilinko, že v podstate sa tam vytvorí až plus gera, že je to také. Pozor, Pozor, Nemôže byť Ne, ne, ne, pozor. Dobre, hovor. Je to, prečo robím e, MOXu? Chcem urobiť mikrocirkuláciu a dlhšie robím väčšie površiny po plochy, tak môžem aj trochu viac ne, než iba mikro, aj viac, viac nego mikrocirkuláciu. E, jeden raz, pred veľa, veľa rokov, pa da sam obučeno i to trebaš obučiti. asistentku naučena, doktora se naučila. Robit s moksom, ona robila riba moksu. Toliko mhm. moksu. A to veľmi dobro robila. U jednoj vili povedala pali, ne pali me, pali, ne pali, potom nič. Potom pali, ne pali. Hm. Povedal sam, vješćo, zákon povie dve minúte a dosť, alebo do mhm. prvého mm -hmm. ščervenenia. Mm -hmm. A ak pani nereaguje, to znamená, že bod je smedný. Aha, Od... že potrebuje tú horúčavu aj s tou Ale, ale uh, je to škola. Nauč, naučil som sa dve veci. Čiže doma veľmi Dve veci som sa no. naučil. No? Jedna je, že musíš byť veľmi, veľmi, veľmi tu, ne smiješ odići. A druga već je informacija koju sam dobio ščinjena naspjet. Šťastie alebo ne bolo to samo na tvari ne bi sam dovolil, ja sam zodpovedný, musim se se Bolo to, mislim ruka, noga, nevim Teraz uh uh, stal se plikom. Plik. Uh, plusger. Plusger, áno. Plusger. A ten plusger <laughs> trochu e, eh, išiel na za, popalenie. A žena, p, p, ja pozriem ňo na mňa, poviem, viete, ja sa budem informovať, ja viem o tom, ale musím profesora zavolať. Mm-hmm. Odpoveď bola, Číňani veľmi rád chcú, keď môže to, keď sa dovolí, môže urobiť plusger, lebo to vtedy robí do konca životu, života ja ako, som... že tak, keď sa to tak nahreje do plusgiera, tak ako keby ten Dám. bod už je keď do konca popali, života. Ako do konca života ti pomáha. Aha. No. Ja, ja si myslím, že není vždy moja choroba z tohto pramenu a z tejto drahy. Um, takže neviem, či by mi to vždy malo pomáhať možda niekedy ne, ale dobro, ako oni tak povedia, ja mám svoje myšlenky a idem A už dalej. aj prax, aj skúsenosti, takže... Idem tak dalje. Dobre, a, a teraz... na čo sa všeobecne využíva moxovanie, kým odpovieš tam, úplne konkrétne? Tam, e, vždy tam, kde treba po, po, pokrenúť, posunúť. Posunúť. rozhýbať. Rozhýbať mikrocirkuláciu. To je zjednodušenie, ale ty máš aj druhé tekutine v tijelu, a tiež tako moksom. Moksa ma určitu frekvenciju, toru tijelo lubi, a ti s tim možeš utočiti na centralni nervnu sustav. Mhm. To znamena ti možeš i posunut, urihlit. Lebo vieš, kad priđe teplota, tak vždy niečo urobí, urýchli, a tak ďalej. To znamená, rozprávame o mikrocirkulácii, rozprávame o centrálnom nervnom sústavu. Dobre, mohlo by to pomôcť už aj pri neuropatii napríklad? Lebo... Istáza, če, počkaj, istáza, o čem teraz si to opýtala. Stáza znači zastava. Uh-huh. Mhm. A keď máš e, neuropatiu, myslíš si na nohy, jel Ano ťažké drevené nohy, najmä pri cukrovke. Polineuropatia, neuropatia. Narod, ruky môžu byť ťažko sa otvárať. Samozrejme. A, medicína má e, zvláštny stav ku tome. To je chyba. To není, není problém e, centralnog nervnog sustava, perifernog nervnog sustava, simpatičke, parasimpatičke linije. To je problem cirkulacije krvi Čiže ako v cievách prebieha To je problém celý cirkulácie. I kedy vždy, vždy, mal som veľmi ťažké prípady, vždy, keď som urobil s zvláštnym prístrojem, mám tá Čiže prístroj nie star, moxol? 50 rokov. <laughs> E, pozor, ne iba moxol, môžeš moxol, tu by ti trebala veľmi veľká moxa i dlho moxa. <laughs> Kad sam s tim uh, e, posuval i pokrenul taj, taj cirkulator, rozhýbal, rozhýbal ten Ďakujem, ďakujem. Pani Naľa Vľačica iz e, Severne Koreje. Dakle, <laughs> mi u tom pripadu, a veľmi pekne nju počutiš, kad tako biciju to znamená, mi máme problém pred sebou a my musíme, keď niečo robíš, musíš vidieť výsledok Cesta te momentalno ne zaujma. Musiš vidjeti čo chceš urobiti. Aki imaš zamer. Hej. A a, ano. A kad vidiš e, výsledok, tak vieš si položiti čo musím urobiť, aby sa mal mm-hmm. tento výsledok. I potom ano. na stratégii si urobila što treba, a teraz vidiš po taktici pomalo po otaska. Urobiš plana, ideš podľa toho plana, I, aby si dosiahol ten svoj zamer. a ten výsledok. I kad ti niečo neštimuje, zameneš taktiku, ideš dalje. Viš, ti možeš stratit dve taktike, ali strategija ešte není stratnjena, vieš? Jasne. U tomto pripadu. E teraz, no. otázka je bila, či možeme Eh, zohriať do eh, ST36. Môžem, samozrejme, je to Počkaj, veľmi ale dobre. nezabudni, že v otázke bolo, že či je to vhodné aj pre ľudí s rakovinou. A eh, teraz, teraz idem k tomu. I opýtala se či je to dobro, a otázka bola tamo ešte dalje, či je to na rakovinu. A, na vela a, vela, na vela mjesta u Njemačkoj, Čina, Šrilanka, mislim da je Italija bila negdje, Eh, Maďarska, to bylo Dostamo. A i tu na slovenskom sam robil. Eh, to, čo sam učil. A čo ty, si sa naučil? <laughs> Čo som sa naučil. Sam. Áno, áno. Som. Eh, o čo ide? Ty vieš, že keď máš prehľadu, ty, keď prehľadnú tie, keď mm -hmm, studenú, mm -hmm. ty, mm -hmm. ty chceš Eh, zabiť to, <laughs> to, tohto, što urobil. Príčinu. Dá. Eh, a potom povieš, aha, mám teraz, aj skoncentrujme sa na krk. Uh mhm. -huh. Mám tu niečo, pôjdem a uvidím čo. I povie, jednačinskih metoda powie. Ano, zoberte pšenicu, alebo zoberte to, čo vam robi radost. To može biti ovos, raž, mhm. jačmen. urobite muku z toho. Dajte horucu vodu do toga. Dajte olej do mm toga. I dajte nejaku palenku do toga. mm pomalo, da bi mal jednu takvu smisu ktorá e, ako chlebka chce. Da? Potom Taká všetko... Cesta, ako keby z toho vzniklo. Da, potom prosím, dajte na krk. Uh-huh, tak ho tak troška da, te, da, na krk, by da, mohlo sa da, na krk, dajte. Na krk, a mokso môžete potom moksati. Aha, aby neschorla tá aby, pokožka, da, aby sa to zohrievalo a nech sa moksam. tie vírusy, alebo čo je príčinou, a nech sa tam vlastne všetko, čo zhoria. tie obilniny obsahujú, ano od minerala, enzima, vode eh, i raznih žutih, plavih, zelenih klorofila, on je vždy zelen, dobro, a stupaju u, jednoj in, inak in formi, to, ran, eh, je forma, to, to što ide otjal to keď teplíš, Krku, to všetko áno, keď ide... Keď to také teple dá. si dáš na krk, dá. tak to všetko ti vlastne sa vstrebáva do tela a lieči ti ten krk. A, a ty dáš teplotu. A tá teplota e, po rozhýbe, čo povie Katka, všetko, čo, se, čo obsahuje to cesta. To, mm. to mhm. ide do hudla. Áno. Tu se používa to. A teraz e, video sam, a i robil sam, a to dalje učim, učim ih. Ano. E, Kad se e, chce rakovina leči takim to sposobom, robi sa had po podčinske had, s tim da dostaneš pol kilograma cesnjaku, mikser, ano. A ja som mal šťastie, že mám oregol rúd mm -hmm. a dal som olej do toho. Mm -hmm. Zmixol som. Pomixuješ cesnak, do toho a, dáš olej, Presne oregol. Presne tak pomixujem a potom zoberem pacient si lahne na, na brucho, natierem ešte olejom e, pod Áno, to telo, aby ten cesnak neposlal. dopredu i dozadu a dám e, cesnak e, tam cesnak na, na, na chrbát. Tam ho, no ale ten pomixovaný, výskyt, ten áno, mixer, dá, áno. O, o, rovný o, o, plúc. Áno. A vtedy otázka, chceš moxu, môžeš moxa, tá moxa je malá, dlho to trvá. Uh-huh. A môjim cieľom je e, vytvoriť veľkú teplotu. Žiaru, teplotu veľkú žiaru. Tak zoberiem fen. Je aj normálne obyčajný, čo no, si vlasy normálne. sušíme. Ale e, Katka, ja mám fen, ktorý dáva, i teraz sa volá, ktoré dáva, uh, zvláštne frekvencie, ultra, veľké, ultra, vysoké frekvencie, svetlo. povedzme, uh, to sú tera frekvencie, ktoré majú možno milión, dva, päť u jednej sekundy. Áno. A to už je dosť silno a ja s tým zohrejem. Mhm. Koliko se zahrijeva? Aby si ne, ne zničil pacijenta. Čo viac znese, tým je lepše, lebo už na 36, 7 už se nečo stáva. Už se nečo stáva. A kad ti jeho digneš na 40-42, to su už pekne teplote, gdje všetko čo se nahadza v tvojih plucah už začima reagovati. Samozrejme mhm. reaguje dobre i zle bakterije. Tak da musiš pozorovat koliko je dost da svoje ne zabiješ, a da ano. one votrlce zabiješ. Tu kožu nje stjalo potom A tjež e, jedna od e, manifestacija že začima praca i liječba je kedy mi je Katka povedala, ale ja cítim cesňak u Áno, vnútri, presne, celé, uplusima. celé vnútro cítiš, že je už ten cesnak Spomene vnútri. sa toho, Katka, alebo máš niečo áno, povedať? Áno, hej, presne tak. No. Pocit môžeš opísať, možno lepšie? No, že vydychuješ cesnak zo svojich plúc, to je taký pocit. Áno. Uh, ďakujem ti, že som to tako rozkošno vysvetlila našli lepšie. <laughs> Ale dobre, e, ona je ešte, on, bola veľmi prekvapená. Ale ja cítim Češa. Uh-huh. Mhm. Ja cítim preko čo? To, to je smysel. Tak, keď sme my to e, u druhých robili, nebola už prekvapená. Ale my sme urobili to, čo sme Dobre, chceli. Dobre, ten človek to má zostať? Akože... E, Určite doba Akože a... nie, že dobre, už som si to nahrial, už cítim cesnak vnútri a dať dole. Alebo zostať ležať, prikryť sa niečím zostať, a si to tak oddychnúť. Zostať ležať ešte mm-hmm. koliko. Ja si to pozerám, keď sa človek začne už mrviť, keď mu už mhm. pomalo mm-hmm. tak stačí, dámo dole, ide na tuši. Dobre, pre mňa je len problém v tom, že si hovoril, že tam dáš to obrovské množstvo cesnaku mm-hmm. a keď nenatrieš olejom to telo, tak to môže urobiť palit, aj plusgiere, to palit, môže vyslovene. Palit. Preto páliť, poviem... no. Čiže tam musí byť asi veľká vrstva toho eh, oleja. Uh, ne, ne, treba Nie? byť normálna, normálna vrstva, ali ti komunikuješ s pacientom. I kad on povie, tu me pali, tak to daš preč. Uh mhm. -huh. A tu me pali daš preč, tu Dobre. me pali daš preč, ali onda na koncu dáš všetko. Jasne. Dakle, to je komunikacija stalna. Áno, to znamená, ako... Ste. Eh, ako mi moksu možemo použiti na menše plohi, a teplotu možemo použiti v medicine. Eh, pa ti sama vješ kad ideš do kupele, eh, ideš do teplih vod. Ešte sam nečul nigdi že ideš do kupela do studene. Okrem Paterferda i Knajp. Áno, však Knajp s tým pracoval aj nesmierne dobre. No aj všetci, myslím. Aj, aj existuje, tuším, celá kniha o tom, že keď má niekto ženské choroby, čo ja by som teda nepredpokladala nikdy, a, takže si má sadnúť na kraj vane, kde je ľadová voda. A, v podstate a nevidela si tú knihu u mňa? Nevidela si áno, tú knihu áno, u mňa? Áno, áno. Takže ja si to isto uh, tým po, použijem to, ale vždy eh, idem cestom to se volá línia menej, mm-hmm. <laughs> lebo môžeš to urobiť s teplou vodou, ale e, výsledok je istý. Taký Pozor, istý? Taký istý. Výsledok iba, iba dlhšie. To znamená, keď ty chceš ohladiť niečo, môžeš e, dať do studenej vody na krátko doba. Krátko, lebo keď tak sa telo zohria, vieš? prije nego što se ohladi. A ti kad daš teda teplu vodu, prvo se dobro zohriješ, zohriješ, a krv, kad už bude dostupno, krv znutan ide na periferiju, bere teplotu i nosi do centra tijela. A teraz je kad je to, vtedy sa po 31 minute tijelo se začne hladiti i već je hlađeno hmm To, I preto, možno sme o tom i rozprávali, tam píše u tých kúpeloch, prosíme ne dlhšie než 20 minút. Lebo po 20 minút, 23, 25, to jasne, podľa, teple, minus, podľa teplej vody, ty se začneš ochladzovať. Katka ti o tom môže rozprávať 3 tri e, dni, lebo všetci pacijenti ktorí išli do kupela, no. povedali smo prosim ne idite tamo, a pojdete tamo, použite ceremonije te natre masaže, ali ne idite do vodi, dlše Ne počuli nas, a vratili se naspet Aki. Unavený? Zlomlený, Áno, unavený. prehladený, bez e, života. Takže aj vo vani, keď sa kúpem rada v horúcej, horúcej vode, tak 20 minút a dosť. E, e, existuje, ak ty niečo chceš e, postiť, polúčiť, len polučiť, Potom, to je v poriadku, ale musíš dať e, spongiu, studenú alebo handru uh mhm, -huh, na uh mhm. -huh. predel srdca. Tak môžeš po, e, i, i pokračovati dalje, lebo drži srce pod kontrolom. Ja si davam mladovi obveze na, na, čo to je, to nije kotnik na ruke, Neviem. Na zápestie. Na zápestie. Ale otázka, na kotník, na otázka je vždy, čo chceš i či to má smysl. Čo ty má smysl takýmto, aby si sa ne... No ale poďme rýchle k tým listom, takže tu na odpovie, že či sa to dá aj tým onkologickým a či ten bod je dobrý, čo tam zrejme pani nejaká doktorka napísala. Pozri sa, e, povedal som, e, náma je cieľ urýchliť E, všetko, čo sa musí urychliť, lebo e, choroba prichádza kvôli stáze, kvôli e, brzdenia. Nedostatku pohybu. Nedostatku áno, pohybu. A my, stagnácia. Stagnácia, no? da. A my to teraz trebamo rozprúdiť. Rozprúdiť, áno. Dobre, takže odpoveď je, že dobre robíme. Odpoveď je, tak dobre robíme. Tak, a teraz poďme na ďalšie, lebo vidím tu kopu listov okolo mňa. Čo ste robili s novom? Aha, ja som padla, teda <laughs> nevid- Zase. nevidela, áno, o, kolienka mám dobre dobité, ale a teraz som padla tak, že tá rana bola malá, len sa to tak zošupalo, vieš, a zrazu mi to začalo hnisať, neuveriteľne. Až taká dierka sa mi tam vyhnisala a ja nosím stále alosan, ja ho mám naozaj v kabelke, lebo zachránil ma na všetkých dovolenkách, kde sa vždy zrútim niekde, ale nevedela som, že ja ho mám teraz, to mám zalepené už dva dní, že či nie je lepšie hnisavej rane byť na vzduchu, lebo sa hovorí, že by som si to mala dať v podstate dole a chodiť po byte, e, tak aby sa mi to... Takže čo s tým, že máš ránu, začína ti hnisať, dá si na ňu alosán, E, správne myšlienka, že treba byť na vzduchu, Áno, čerstý aby vzduch, sa aby sa sušilo, ale ak máš lepšie od, od toho, je to vtedy zbytočne rozmýšľať o čerstvom vzduchu. Máš halosan, ktorý má e, lepšiu a väčšiu službu adsorpcie i absorpcie, to nie je jedno ano, Ano. A prečo by som bol na vzduchu, kde mám službu Aha. halosanu, ktorý to veľmi, veľmi dobro robí. Takže môžem to nechať ešte deň, dva. No, e, tri dni, štyri Dobre. dni a potom to daj dole a daj novú. Dobre, a novú. ďalšia ťažká otázka je, že či on, či sa v tom mám okúpať? No. Môžeš, môžeš to. Áno, či tá voda zase tomu neurobi zle. Čiže normálne sa môžem okúpať, tá a, rana sa zrejme prepač, otvorí. Prepač, prepač, ne, ne, myslel som, da ty chceš uh, E, stúpiť do, do kády, vane, vane sa vodou ano. od Alosana, ktorý Nie od je Alosanu, do normálnej vody. Nemoj, ja som to aha. falš pochopil, prepač, aha, aha. ne namakaj, ne namačaj, namakaj tu. Namačaj, hej, ne namačaj tú nohu, tú hej. nohu s tým. Ne, existuje šansa, že ty dlhšie trvá. Jasne. A keď dlhšie niečo trvá, väčšia, horšie, väčšia nebezpečnosť e, Áno. cuze nekej votrelci da stupe. Dakle, ne, ne. Drž to. Kad chceš ísť do vane, e, daj si alosan, predpokladám, že je tretí, štvrtý deň a daj si nejakú e, igel, gumu, niečo, mm-hmm. niečo mhm, mhm. tak, ak chceš. Ale... Radšej vydržím. Dobre, len som potrebovala vedieť, že či nie je na to dobrá tá voda, že vlastne to vymije. A Alosan, ja to aj pijem k tomu, a? <laughs> aby to malo dvojaký účinok. Samozrejme, nie je len, existujú ho. choroby, kde je Alosan um, numer jedna. A to ti vždy môžem povedať, keď máme problém sa tenkým a hrubým črevom. To ak sa dovolíš, pýtala, ak dovoliš, tá, áno, aha, to bolo v liste. Da, ak dovoliš, môžem o tom trochu... Jasne, hovor, hovor. Ma naime, teraz to tako idem trochu fakultativno, a idem taksativno, a tam gdje mislim že bi trebalo vjac, dam vjac, gdje ne tak trochu preskočem, a time se opitaj. Ne kad rozpravamo o e, a hrubom čevu, ja bi sam htio nešto o patofiziologiji nečo podat, mhm. a bi ljudi mislili, joj, čo teraz je. Pa to je jednostavno, jednoduhe definicija zapal tenkeho čreva, kad, o tom, kad počujete enteritida alebo enteritis, tak zapal tenkeh čreva. A kad počujete že doktor kaže, a to je kolitis, kolitida, mhm. to je zapal hrube čreva. A kad vješ kad maš jedno i druge, tad kažeš enterokolitis mhm. alebo enterokolitida to su zapal tih oboh usekov, ako sam to dobro A viš, tu ide u zapalni proces sliznice čreva. Sliznice, da, Stale mi budemo raspravati o toj sli, i vanjskoj, a i unutarnjim sliznicama. Jer tu su ti zapali koji vješi sama, <clears throat> poveš što, ne mogla sam, tri nisam mala neke probleme, a te razjuši dobro. Znači, uh-huh. nekakav akutni zapal, jel? Ali ako ti poviš už rok, mam taki to problem, to e, už, je to trochu ine. E, samo zeme, to može biti infekčni, to može biti, a i neki toksički to može biti. Mhm i, i ali dobro, taj mi vjac se neka robi. A, a teraz se mi šeci opet, no dobro, koja je uloga čreva? što, to črevo robi? Naravno, mi šeci vrijeme že strava ide do tog čreva i tamo se mi smo dosta raspravili o tom tankom črevom. To, vijeme, hej. to dosta, že ono bere to čo treba, čo ne treba. Adios i, i preš. ak maš neki, si zela neki jed, robe črevo ih ne pove, ih ne šetkovan. mm Dakle, to je isto jedna strasca. A trevo, ja bi sam tu teraz nečo že črevo neni len travjaci organ, je to, neće, ne bude verit, je to, mislim si, najveći organ, koji robi imunitu mm <laughs> Prečo? Lebo obsahuje e, ono koliko se još uvijek spomeni, oko 8, 7, neko povije 70, neko 80 percenta imunitnih bunjek. mm To ne treba zabudniti. A e, mi seci mislimo že limfa prudi iba po tijelu. To je pravda, ali tamo se nahaza limfa, črevni limfatički sustav, mhm. e, to je tjež i, tam gdje ima travenja musi biti čišćenja da. Ale teraz prihazam, aby sam to ne zabudol, spomeni ste, že smo podali brušni mozog. A, ano, mikro, a mikrobiom, tako tamo imaš milijardi, milijardi tih bakterija, a te funkcie je absorbi, absorpcia e, tých živin, mhm. jer vieme, že u črevu máme obsah koji smo zjedli. A isto tako, e, funkcija je ochrana pred toksinima, o tom sam pred sekundom rozpravljala. Znači, šetkova, ne chcem toksin, lebo bismo e, pečen, pečen bismo uh mhm. -huh. velmi. I ono što ne smijem zabudnuti je to imuna Ah, imunitna regulacija, jer možemo vede že črevo robi imunitu i ohranu naše, našega tijela. A kad dođe k to zapalu, dohaza k narušenju všetkih funkcija koje smo raspravali teraz, a čo onda dalje? E, nič, pođemo iba pozet pričinu tohto. Čo to može biti? To su infekcije. Mhm. Bakterija Uh, počula si za Ešerikiju Mm <laughs> o njoj smo dosta raspravili. Ta, to je jedna mila bakterica, ktora ima <laughs> mila bakterica. Pa je, ma, ma, svoj učel, vješ, eh, ma svoj učel, ali ako, ako odide s mjesta gdje ona nečo robi, može biti smrtonosna. Mm -hmm. Smrtelna. Može biti. Pa to je onda tu mame salmonele, <laughs> to smo počuli, papanja, selijaka, pa a, šigele, a vješ što, ono, u posljednje doba vjac kampilobakter i on tu nečo robi. Pa maš virusi, ako si čula, rotavirus, taj velmi nakazli virus, to je neki akutni zapal žalutka čerev, a, najme u dojčata. To musim mhm. tu podat a, malih djeti ti viška dima kaže vodna tahnacka vracanje horučke i tak dalje to šetko e, to, je to, to. je to a teraz ak povješ, a gdje e, ne ideš do škole cijela škola zavreta a čo se stalo a norovirus prišel uh a urobil e, taj česteše u dospelih veš u dospelih djece u dospelih je a ima tako zaujma pribehte, nahli prihe, pri, pribeh, hnačke, krče, krče, krče u tom uh mhm, žalutku. Mhm. E, vješ, nevolnost je jedna od tih karakteristika koje baš nisu prijemne. A teraz je taj mehan, ak je mehanizm stoga? Pa jednostavni. Mikroorganizmi poškođuju sliznicu, vidiš, nova mhm. sliznica, a imunitna reakcija ih sa Jasne. ozvie a čo dostaneš? Zápal. E, teraz sú, teraz sú ti problemi, teraz trebaš vidjeti čiji je to zapal, čiji je to autoimunutna ohorenje. Ali kad sam već e, spomenul autoimunut ohorenje, spomenulo se e, hronova, hronova horoba. Kronova, he? Da, kron, hron, već ano, kako je kažete. Jer to Eh, musimo trochu samo pojasniti. Ja? Je to zapal koji postihuje všetki vrstvi čreva na rozdjel od ulceroznog kolitisa koji postihuje iba hrube črevo. A to, u tom pripadu, vješ kad se rozprava autoimunita, nekako se nisam stotožni s tom nekedi kad budemo mati vremena u tom času, smjeru, hej. času, lebo tu organizam napada vlastitu črevnu sliznicu, dakle tu ide u poruhu imunite. Sam organizam, sam sebe, vješ, kad neko urubi hibu veliku, neko na, e, um, zomre, a ti poveš ja sam navinje, ja i sama ja, seba. Tak je to tjež, da, tak je to tjež, to se e, tamo nekako. A, I možda bi bilo dobre kad bismo nečo povedali o dysbakteriózi, Nešto čisto krátko. Dobre, a to, to ako súvisí s tým listom? Pa to je odpoved na, na, na tenko črevo, na, na, na chronovú chorobu, ulceroznu kolitisu. Na ulceroznu kolitídu. Ulceroznu tak to je už nejaký iný list? Nie, to je stále ten istý list. Aha, tá, dobre. Tá pani lebo, chcela... lebo tu som sa nedozvedela, alebo pani... možno si to hovorila, nepočula som, že či, tá, či sa to má používať v prípade rakoviny, alebo nie. Áno. Áno, áno dobre, áno, ideme ďalej. Áno. Ja, teraz ajde, sme pri čom? Čakáš, tak sme povedali. O, dis, o moxe. O dysbióze. A teraz, teraz hovoríš o dysbakterióze. Da, o dysbióze. No tak pa, čo je vidíš, dysbakterióza? Pa, e, e, zvyšená prepustnosť čreva, to my Aha. tu voláme lejky gut, znaš? E, deravé črevo sa to ľudia da, povie. A preniknutie toxinov do krvi, a to pogode tom hroničkom zápalu. A teraz by som povedal alosan, alosan, Pič. alosan. Uh, obnova sliznic, <laughs> obnova sliznic, Počkajte, obnova sliznic. Dobre posluchači nevedia, lebo nevšetci sledujú každú reláciu, čiže existujú na to uh, čo sú to kapsule, to máte, Kati, že na obnovu sliznic? No to sú kapsule, to je zmes e, v podstate bylín, ktorá uh, pomáha obnovovať sliznicu, v podstate aj tú dýchacieho systému, aj tráviaceho systému. Ale len týchto? Lebo mnohí majú dnes mladí ľudia mm, poškodenú sliznicu v nose. No, ano. to je dýchací systém. Čiže aj to, hej? To sa dá použiť to aj je tiež. horný dýchací sústav. Áno, no, no. dobre. dobre, takže kapsulky, ktoré teda sa volajú obnova slíznic. Dobre? Tak to by trebalo. Aj, vieš čo? Počkaj, keď sme pri hrubom čreve, tak ako v mojom okolí sa vyskytli z hodou okolností e, tri dospelé osoby, ktoré aj rodili a našli im polipy v hm, hrubom hm, čreve. Hm, hm, a oni ich teda ako nejakým spôsobom vyrezali, alebo ja neviem, vypálili alebo niečo. Jedna z nich má až 7 cm e, jazvu zašitu. No a všetky tri dámy tvrdili, že to je neuveriteľne veľmi, veľmi bolestivá záležitosť. A teraz mám dve otázky k tomu, či sa to nedá robiť v narkóze, to je jedna otázka. A druhá otázka je, že ako, ako si vypestujeme také polipy? Čo robíme zle, že tam sa nám takéto urobia? E, ty vieš, že existuje pohyb stravy, ktorú my zjeme, pohyb ano. stravy. Ak ješ stravu, ktorá není primeraná, Čiže nemá dostatok vláknin a podobne? Nie, nie, stravu, momentálno, e, momentálno, to je regulácia krvnog cukra a mhm. stolice. Uh-huh, uh-huh. Ale ak nemámo stravu, ktorá je primeraná nama, našem tijelu krvi, vždy niečo od... Uh, Eh, sedimentuješ, odlažeš ano, nešto, ano. davaš preč. Eh, Ako nema dobre cirkulacije, vždy je nebezpeče, že tamo nešto vznikne, neka kolonija. Uh mhm. -huh. Ti misliš, že može tamo nečo zniknut, aby eh, se nečo ne zmijenilo. Uh -huh. Ako mhm. se zmeni pH, tak sa ty máš, zmení aj tá sliznica. Všetko, všetko sa tam. Mhm, môže mm-hmm. zmeniť. A Čiže isto, takto, že vďaka stráve sa nám to stáva. E, aj iným e, pozicám. Aj stres, lebo všetky tri dámy sú naozaj často v strese. Kad Pracovne, aj rodinne. Kad rozprávaš o stresu, tu imamo autonomni nervný systém, ma, aut, imamo direktno spojenje medzi mozgom. Prijame spojenje medzi da, mozgom, a, a črevom. Uh mhm. -huh. Good brain axis. To je taj tako, e, engleski povedano tako, ho, mm -hmm, good. Mm A to je zaujmave, možem ti to u jednoj veti povedati. Imaš stres koji aktivuje simpatički nervovi sistem. sistem a simpatički nervni sistem taj koji idemo zabit, <laughs> idemo ano. za bit, zabit, zabit. Ano. A takav stav znižuje prekrvenje. Aha. On bi musil zvišiti, ali on znižuje. da, A poškođuje sliznice. Tim že zniži samo zremenje do A tu, već imaš, a tu već imaš poškođene epitelovih bunjeg, može se potom e, zvišiti i prijepusnost, pa imaš onda nekakva infiltracija imunih i bunjeg. A potom, vješ što je najhorše? Najhorše je to što imaš problem sa citokinima, to su ti kaska vjesnici Poslovja. Poslovja, ktorí zburaju šetke, hajde tam je problem, pošljite ano, te limfocite, te beta, B, limfocite, tako dalje. Časa, a vješ, a to čo sam ti teraz povedal, pa- teraz to ukončim pa pređem na činu, to šetko vede hnačke. Mhm. To vješ, že ti imaju stalno hnačke. Bolesti a zniženu apsorpciju živin, a pojeda, a ja stalne hudnem, hudnem, a, a velam jedem, a a Dakle, kad raspravamo o tome, to su sistemove nasljedke u dosledku poruhiti čreva, hronicka unova, autoimuna ohorenja. Kad povijem ti, mogu biti neki neurologijski, a može biti depresija, ali vješ je problem? Problem je tome što može biti, od toho mogu biti hormonalne poruhi. Mm -hmm. No A... dobro, tak pođme do Pyongyangu. No ešte tu bolo to, že um, ešte sme stále pri tej otázke, lebo tá otázka je veľmi komplexná. Tuto doktor rozobral, povedal, že tá moxácia 36 uh, eh, drahy bodu žalúdka je vhodná, môže sa použiť pre tých onkopacientov, lenže tu podľa mňa ľudia by im možno mal doktor aj objasniť presne, kde si ten bod môžu nájsť. A my by sme mali povedať, že uh, v podstate tento bod patrí medzi najdôležitejšie body vôbec. Tam sa jedná o to, že že ono vám posilňuje vašu či teda energiu a krv, podporuje trávenie, posilňuje imunitu, zvyšuje vitalitu, to je veľmi no, dôležité, výborné. a harmonizuje e, žalúdok a, a slezinu. No, mm, túto v podstate ja ten bod e, používam pri autopatii, lenže Tuto nám doktor môže prezradiť, ako si ho ľudia nájdu pod tým svojim kolenom ten bod. Jednoduché Keď si ho budú chcieť nahrievať, lebo naozaj je to taký univerzálny bod na vitalitu organizmu. Takže si môžu nahrievať aj ukážem, červeným svetlom alebo ukážem, a ty fenom. Vysvetli. No, Katka vysvetlí, ty poznáš jeho kolena. Á, chytá ma za koleno. Uú. Uú. Dole nohu, áno. Takže nohu. Aha. Keď zohnete nohu, tak, tak máte takú ako keby jamku pod kolenom, takú brázdičku. Áno. Aha, a, a potom idete tu. dole, dva, jeden? Ne, podľa, štyri prsty. Štyri prsty pod to. A tu od malého prsta jeden prst od kosti tu je bodel. A, Ježiš, Maria, to boli. Teraz vysvetli to, čo som urobil. No, Kati, ty Počkaj, to vieš ja to vysvetli. teraz vysvetlím. Ja ten bod začal <clears throat> hrozne bolieť. Áno, on, no, ho pekne stra- e, on sa pekne do ňoho nie, že trafil, oh. on to vie, kde to má hľadať, to nie je trafanie. Takže on... keď to bude bolieť, našli ste no, takže, takže máme tri cuny pod dolným okrajom pateli, teda jablčka, to, čo si ty hovorila. Áno, tam, tá kde je tá jamka, tak z tej jamky ideme a dáme tam tri prsty. A je to jeden cun laterálne od predného okraja tibie holennej cun, kosti. Cun. Jeden cun vysvetlí, čo to je jeden prst. Tri prsty, tak jak som hovorila. Tri prsty pod to si to dáš a teraz nie si v strede tej nohy, tam, kde je tá kosť, ale ideš kusočo, ježiš, boli to. Jak... Jedna, Takže takto. Takže dá, že... Jednu šírku palca bokom. Áno, lebo... Od kosti. Doprava. Od kosti doprava. Takže pod to jablčko, pod tú patelu si dáte 4 prsty E, na úrovni malička, posom posuniete mierne nabok von od tej kosti a nájdete tam ten mierne citlivý bod tej slab, uh, svalovej mierne priehlbine. Mierne citlivý? No, není... Ešte stále mi brní. Ešte stále ti brní, no, no tak to je to. Náhodou prepec som trafil. A dobre si trafil. Ako vždy. Aj palec sa mi normálne postavil. A... To nejak súvisí aj s palcom. Uh, pozri sa. Prečo je taj bod zaujímavý? on može urobiti kod tih koji ne mogu kakat. Aha. Tlačiš ih, to je jedno u kom smeru. Jasne, a Nekedi potom na prsti ukaže sam u ktorem ano, smeru ideš. A potom, bolest, kad no. viac to robiš 3-4 dní, to pojde. Aha, čiže si môžu zapchu takto ľudia uvoľniť. Da, jedna, jedna, jedan od Dobre, a teraz uh, ono v podstate vieme, že tá čínska medicína je preskúmaná aj tie všelijaké body a tento ST36, ona je jeden z najviac skúmaných v tejto medicíne a ona má preukázané účinky nervový systém, aktivácia toho vágového nervu, uh, regulácia autonómneho nervového systému, zlepšenie parasympatickej aktivity. A čo sa týka imunity, predstavte si, zvyšuje NK bunky, to sú tie e, killery, ktoré sú potrebné, keď e, majú ľudia napríklad to onkologické ochorenie, T lymfocyty a imunomodulácia. E, a tuto, jak doktor vravel, že zlepšenie molity motility žalúdka, regulácia perilstatiky a zvýšenie sekrécie tráviacich e, šťav. Úžasný bod. No a úžasný a na mozog aktivácia hypotalamu a zlepšenie regulácie stresu. Takže ono v klinicky sa používa napríklad na trávenie, to čo tu bolo už e, spomínané, e, dodanie energie, podporu imunity. A aj... ešte imunita, pozor. Áno, áno pri, aj, aj pri neuropatii imunita. sa používa pri slabosti končatí. To znamená cirko, počkaj, Katka, no. to znamená cirkulácia. A teraz, keď vieš, ako ten, e, tá merien ide odtiaľ to tu, No. Spustí sa tu dole, tak cez, tu no, i tak ode tu na... zbytočne, áno, ale ten, proste ten meridian ide cez tú celú nohu. tak znači, ako had a, až dole. A to znamená, že ten meridian môže použiť za liečbu všetkých problémov, ktoré sa nachádzajú na, na nohe. Na ten, no, Čiže nohe. aj pri tej neuropatii, nie len na to. Neuropatie. Dobre, a je to jedno, či si to tlačím na pravej alebo na ľavej nohe? Uh, malo by byť jedno. Malo by byť. Ale jedno. nie je. Uh, to, nechcem do toho vstúpať, ale to by to musel vysvetliť. Ne, ne, musel by sa to U princípu uče nás je to jedno. Dobre. Tak. Dobre, a ešte tuto Poďme prejza... ešte na nejaký ano, list. E, vieš čo, toto, bol, toto ešte ja chcem dokončiť, že ono má zaujímavý názov v preklade, ten bod volá sa, že 3 míle a je to preto, lebo keď e, vojaci robili stimuláciu tohto ST-36, e, tak im to pomáhalo kráčať ešte ďalšie 3 míle, aj keď boli vyčerpaní. Takže moderný význam je ten, že zvyšuje výdrž a energetickú kapacitu organizmu. Áno, pán pozri doktor? Sa, pozri sa. Um Američania povedali, keď prídu Japančerosi, nám to, <laughs> treba tri dni by im trebalo, aby to urobili. Aha. Japanci prišli za deň a trochu. Uh -huh. A mhm. to ich je všetko prekvapili. A čo sú a práve robili? Práve preto toto robili. A hej, oni robili? si aktivovali. Všetky dostali cigaretu aktivovali si Cigaretu, običajnu, običajnu cigaretu. Običajnu cigaretu a uh, jedan z njih ili pet z njih tori to, a učili uši gdje najdu ten bol, jer ti kad maš moksu ti ne musiš trafit presne bol, to je tak nedovoljno. Ano, je to troška širši. ti tako... daš na ano. dva i to. A oni s tom običajnom cigaretom Nahrijali i namjesto 50 km nema urobili 75. Super. Preto je to 3 Počkaj, mile. keď sme ešte pri moxovaní, tak ako Kati, raz sme sa o tom rozprávali. Áno? Skúsi spomenúť, že keď máš v prsníku trebárs. Aha, áno, e, to som videla taký návod, napríklad keď e, sú nejaké cysty v organizme, napríklad, že v prsníku, tak je odporúčané robiť e, tiež moxovanie, ale robí sa to cez plátok zázvor, čiže na dané miesto sa dá plátok zázvoru a potom sa to moxuje. Ale taký tenký, hej, taký tenší, pol centimetrový. Možno aj podľa mňa tenší, keď som ano. to videla. A potom sa to moxuje dva 20 minút dokonca až každý deň niekoľko dní v kuse a potom to ide čo ja 2-3 krát do týždňa alebo tak nejak. No ale to sú až také... kým nezmizne cista. Áno. A cista môže <clears throat> e, zmiznúť i trochu elegantnejšie. No. Urobiť výplach hrubého čreva. Ako klistýr. Dá, 12 krát jedna séria, predpokladám, da stačí. Počkaj, 12 krát za 12 dní? E, ne, každý druhý, tretí deň, Aha. aby konečník neiritovala. Mhm, to aby se, nebol dráždený. To sa môže dráždiť a to potom, to nemáš účinok s tým, že kedi urobiš običajni klistir, mhm. a ide už treći alebo krat ide čista voda. Uh Kedi se to robi? Knjige pišu po defekaciji, znači po kakanju, uh mhm. -huh. vtedy už že neni toho takak. Vela, Nema tog vela toga, že to bi trebalo biti čiste. Urobiš tri alebo štiri klistira čistou vodou. Uh Niektorí autori povedia, my sme všetky smedni. A keď dáte tú vodu, e, vaše hrubo črevo ne bi smjelo, ne bi smjelo, ono je tako stavano, že ne može vsad. Vsjakne, vsjakne. ali vsjakne. Uh -huh. Lebo si lebo smedni. A, a drugo, ta voda je jemnejše e, hustote, a to se može sjahnut. Ali kad je husta dost, tak ne može. A preto se da ližica soli na litru. Do vodi. Na liter Tak ti to pekne. Vi, vi plahneš, imaš čistu vodu. A teraz zobereš 4 decilitra vodi prevarena. To je vždy prevarena, voda. 5 stručik češnjaka. a to e, skineš to židovstvo a smixaš. Zase rozmixujem, hej, akože 5 stručekov rozmixujem s tou prevarenou vodou. A teď precedíš. Studenou alebo vlažnou? Čo, uh, aké si to aká, mám dávať? Aká ti voda potrebuje? Je príjemná? Musí byť príjemná. Uh mhm. -huh. Nekedy, kedy chcem kontrakcie, Mhm. Dam tak si studenu vodu Jasne, a, to a chcem teplú vodu. Mhm. Ali u principu je to prijemna, vlažna voda, možno trochu teplejšia, aby sam nemal zli pocit tom. 4 deci vode, 5 česnaka zmišaš, pre, a potom e, mi už dlho robimo s našim oregol rutom i damo oregol rut. Do. dáme do no, toga. Arenko. Neko da pol deci, neko decilitra i to se pomiša i, i to se rihlo pusti e, normalno cez aparaturu do naspet, klistir, da, se. Klistir, da uh -huh. se pusti i teraz už se ne ne, ne pusti vonku. Už to Aha, musíš to zadržať. Uh, mm-hmm. Není ťažko, to je 4 decel prakticky. Niekedy to u niektorých ľudia je to trochu, trochu, ne, trochu poviem, nepríjemné, možda 30 sekúnd, potom to všetko prejde. Ta voda, ktorá sa tam nachádza, môže výjsť, ona sama vý, chce výjsť vonku, mm-hmm. môže výjsť o deň, o pol dní, o hodinu, dve hodiny, to znamená, nemá pravidlo, keď no počkaj, to... niekto to tam drží deň? Aj deň i pol. Ali to je organizm, vieš, to mi máme skúsenosti. Každý velike. je iný, hej, každý, každý je iný. To... A potom ano. ty máš pocit to ste van, tak to pustíš. Jasne. A čo se stane? Počas toho tam, to eh, te, što eh, si podala, ne diverkuloze, to ne može to, nego te, polipi? te polipi, mala pacijentka koja je poda, dva polipa mi išla, išla sam, sam u lekara, zistili že uzima, ali može vam podržati, to strašno boli, kad, a i kad je iba više trenje, kad nije, operátne No hovorili tieto tri dámy, že radšej porodia ešte ďalšie Lebo lekári povedia, že z toho môže byť karcinom. Áno. No dobré, ale oni aj hovorili, že to boli. Že vlastne kvôli bolesti išli. Nie zo strachu, že to bude karcinom, ale že pri stolici ich to strašne Prvýkrát som to počul, musím povedať. Aha. Musím, musím no. povedať. Nemôžem. Dakle, u takomto prípade, ale se to musí pripraviť i človeka, i operatívny. No, ale šlo by to naozaj na išlo koze? By, išlo by. Chvala Bohu. Išlo by to. Budeme šíriť ďalej, že poprosíte, ak máte taký problém, poproste lekára, že radšej narkoze. Ja by som ti chcel. Ale zase tá narkoza vraj celkom poškodzuje celkom organizmu, uh, že nie je dobre mať veľakrát za život narkozu. Vieš, veľa ľudí sa nezobudí. Aj tak? Uf, uf, uf. No, to, to radšej to, to tie trochu istejšie, než keď E, auto šofer aha, trochu aha. istejšie tieto. No, Ale vieš, čo by som ja ešte chcel, aby som neotišel, aby som um, nepovedal. Prečo? Chceš dokončiť myšlienku však. Áno. Tak dokončí. Kad máme chronický zápal, rozprávame o chorobem črevu, tad imunitni sistem strati regulačnu schopnost. Mm -hmm. Znači, regulaciju nema, nema ne, ne vije čo bude robit, a, e, a črevo ne dokaže obnoviti sliznicu. Mm -hmm. A zasa a, tabletky, kapsulky na sliznicu. A preto poprosim, obnova sliznic, ešte raz obnova sliznic, katka, čo treba, obnova sliznic. Čiže vy to dokážete poslať. Keď niekto potrebuje, napíšete, Katka potom povie, kedy Áno. a vy mu to viete a... poslať domov, lebo ja som sa všeli, kde pýtala, že obnova sliznica, že nevieme, že nemáme, nevieme. Uh, Vieš čo, to sa to, to vy vyrábate To my vyrábame, mm-hmm. nerábame miliardy pre nás, pre našich to. Jasne. Ale vieš, keď črevo nedokáže obnoviť sliznicu, lebo prekrvenje je zniženo. Uh Autonomni nervovi sustav je v nerovnovahe. Uh Ali tu ne ide iba da ti zabiješ bakterije, ti moraš vidjeti da li je ta veza mozog črevo, da li ona e, funguje, nekad je tu u sredje neki, viješ, mozog, a no. čreva što e, smo podali, neka je tu ano, že problem. tam cítiš to previazanie, že to je spojené, da. že normálne cítiš. Že... I preto kad ide obnov regulacije, to zahranjeno znovu kažem alosan, alosan, obnovu sliznice, lebo chceme obnovu črevne sliznice, chcemo regulaciju te imunite, naravno i nervnog sustava. Ja? I Ali što musimo urobiti? Musimo obnoviti mikrobiom, a to možeš sa prebioticima i probioticima. Ano sú prebiotika Až... aj probiotika. Lebo potom... E... Dobre, ale ktoré máš brať tedy, keď máš obnovu sliznice? E, Pro to, alebo pre? Musíš e, i prebiotiky, probiotiky Jedno brať, Da, mm. aby si pomohol samom sebi. Je to, ako... to je ako keď si bral nejaké antibiotikum, tak tiež sa odporúča brať aj to, aj Vieš, to. Našta, e, ja ti poviem, tu liečba musí byť systémová. Preto mám alosan i preto mám obnovu sliznica. a ne smije biti simptomatička. Ti ne, ne smiješ ići na iba na črevnu mm-hmm. sluznicu, iba na bol, iba na to. Ti musiš e, dobiti e, imunitu, energiju i neuro, neurološku ili neurologsku stabilitu. Ano. Musiš to dobiti. I onda, i onda si urobil šetko, a prave... E, ja sam ti povedal, že Rusi ukradli jednu jednu čínsku tam nešto Metodu? Našu, čaj nekakav. Aha, nejaké bylinkovú zmes. A pri, prispôsobili to ich, trochu niečo zmenili a 30 rokov robili e, skúš, skúšky. A potom Ministarstvo povedal, môže, išli. To neuveriteľnú listinu chorob, kde to pomacha má. Prečo? Lebo e, e, každá choroba čupí v čreve, to si ano, počul. Ano. A keď my to v črevu vyrovnáme, um, kako energeticky, imunita, neurologicky, mm -hmm. tak nemám o čemu viac Jasne. rozprávať. Dobijem stabilitu, dobijem rovnováhu. Dostaneme rovnováhu. A čínska medicína o tom cel, celodoba uh, e, rozpráva. A čo to je za čaj konkrétne? Eh, myslíš to, što Rusi? To je, im, eh, to je stre, eh, obnova sliznice. Aha, čiže čaj obnova sliznice. Ja som... A my si ho môžeme dopriať aj cez tú tobolku. To sa tak robí, vysypeš to z tobolky a urobíš si z toho čaj. <laughs> Takže to máš vlastne to. Dobre. Takže je veľmi príjemné počuť, že existuje. Zasa máme ďalšie, že na všetko je liekne, možno každému teraz nezabere. Treba skúsiť aj niečo iné a potom sa vrátiť k tomu. Ja myslím, že tá naša posluchačka teraz našla, lebo naozaj sme sa venovali jednej Áno, len máme tu ďalšie listy, takže asi v budúcej relácii prídeme s novými listami. Tak vám ďakujeme za pozornosť a, a príjmajte už prvé jarné lúče a, a vlastne nemyslíte na to, že existuje také príslavie Marec poberaj, poberaj sa starec, nikam sa nepoberáme. My to ešte vydržíme. Tak vám ďakujem za pozornosť a vám dvom ďakujem za návštevu štúdiu a Kati, ty potom ten tvoj záver. Áno, keď máte nejaké otázky, môžete ich posielať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Ďakujem ti zoberte tenko črevo do obje ruke, a ne bodete ni hnačko mať, ni unavo, nafoka, držte čvrsto spok kvôli zdravotnom stavu. Doviđenja, všetko dobre. Dovidenia, krásny zvyšok týždňa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.